tak vám vyšujem opäť pohodové už augustové ráno je prvé pre program tohto typu a keďže mapuje aktuálne termíny a dni, tak tomu bude zodpovedať aj obsahová stránka, ku ktorej sa dostaneme hneď po úvodnej nahrávke. Zámerne hovorím nahrávke, nie pesničke, pretože sa to s textárom ako takým ani nestretlo. Sú totiž to chvíle, keď je slovo ako také naozaj zbytočné, Jednak by nemuselo vystihnúť konkrétny okamih, alebo by sa to najvhodnejšie hľadalo veľmi dlho a niekedy je lepšie určité veci ani nekomentovať, lebo ten, koho sa to týka, to aj tak nepochopí. Na strane druhej ani kritik nemusí byť zase z tých, čo majú právo niekomu niečo vyčítať a tak skúsime kráčať povestným stredom a len sa tak obyčajne a jednoducho počase dať do kontaktu s tými a s tým, čo v danom období malo možnosť obohatiť svojou prítomnosťou a konaním tento svet. Počúvate Petrolejku a nerušené chvíle vám pri nej z Banskej Bystrice žela Peter Kršiak. doznieva Music Box Dancer. V tej originálnej verzii bol ponúknutý pod týmto názvom instrumentálny titul kanadského hudobníka, rodáka z Quebecu, respektíve v Montreale sa narodil menom Frank Miles a toto sa stalo medzinárodným hitom na sklonku 70 rokov, keď mal zhruba tých 32 sa to točilo No a zaujímavosťou je to, že chýbajú tam nejaké tóniky, ale nemal už prostriedky na dotočenie, tak to napokon zostalo v tej verzii, ktorá potom inšpirovala aj iných. V tomto prípade teda prvú postavičku, ktorú si dnes takýmto spôsobom pripomíname, brdenského rodáka menom Jiří Malásek, ktorý sa stal klaviristom, hudobným skladateľom, aranžérom, bol aj rozhlasovým a televíznym hudobným dramaturgom. No a jeho jablčko nepadlo ďaleko od stromu, pretože syn Petr Malásek sa tiež stal vynikajúcim klaviristom, ktorý sa zaradil medzi neprehliadnutelné postavičky. Ocino Jiří Malásek študoval právo, hudobnej činnosti sa spočiatku venoval len ako amatér a hudobnú teóriu aj hru na klavíry študoval tak skôr súkromne, neskôr pôsobil ako solový klavirista a hrával s výraznými tanečnými orchestrami, či už to bol orchester eh, Dalibora Brázdu alebo Karla Vlacha. Od 55. pracoval aj pre Československý rozhlas, kde pôsobil ako hudobný dramaturg. Zoznámil sa tam so skladateľom Jiřím Bažantom, s ktorým potom vytvorili aj pomerne známe a úspešné, či už eh, interpretačné klavírne duo alebo aj to skladateľské a aranžerské no a mali možnosť sa zviditeľniť aj po tejto skladateľskej činnosti tam ten muzikál Starci na chmelu môže byť, že je takým najvýraznejším čo sa týka Jiřího Maláska tak natočil celý rad titulov aj komponoval či už išlo o filmovú alebo scénickú hudbu respektíve nejaké tie populárne pesničky No a náladovú hudbu na počúvanie ponúkal aj cez albumové tituly, ktoré niesli názov Romantický klavír. Zrejme najznámejšou sa stala interpretácia skladby Balada pro Adélku, ale aj táto hracia skrinka, ktorú sme si pripomenuli, sa stala takou neprehliadnutelnou z marca roku 1981 životný príbeh Jiřího Maláska skončil v septembri 1983 v Tepliciach. Bol aj zaslúžilým umelcom, v tom čase 3 roky a od 68. aj nositeľom vyznamenania za vynikajúcu prácu a mám pocit, že tu zostali krásne diela. Takže dnes aspoň takýmto spôsobom v rámci aktuálnej petrolejky, e, ktorá pokiaľ ide o nosné piliere, bude postavená na troch bodoch, tým prvým je Petr Novotný. Dnes e, si pripomína 78. narodeniny, svojho času predovšetkým teda moderátor, bavič, ale aj ako textár. Jeho možné takýmto spôsobom riešiť a to si pripomenieme v piatich nahrávkach. Aleš Brichta, ten si pripomenie 66. narodeniny 9. augusta, takže v rámci tohto ani pologuľatého, ani guľatého životného sviatku, tak to bude zastávka len v jednom období. No a čo sa týka tzv. E, trikolórky, tá zvyčajne teda ladí s tým, čo máme za oknami, alebo prípadne v kalendári. E, dnes si môžeme práve tým druhým. Je tu 6. august, meninový oslávenec na Slovensku, to je Jozefinka, majiteľka mena hebrejského pôvodu, významovo Boh pridá alebo rozhojní, rozmnoží, ľudovo povedané. V Českej republike je to Oldřiška, tiež majiteľka ženského krstného mena. Tam ide o ženskú podobu mena Oldřich, s ktorým má aj rovnaký pôvod a znamená zhruba niečo ako bohatý pán, respektíve odkaz predkov. Najznámejšou Oldřiškou sa zrejme stala tá, ktorá bola súčasťou seriálu Nemocnica na kraji mesta, s ktorou doktor Štrosmajer chodil hrávať šachy a jedného dňa, keď mal byť jej náhradníkom, tak povedal tiež nezabudnutelné slovné spojenie, keď e, ju mali obsadiť do nejakého šachového turnaja, tak sa obávali, že ju nepríjmú, že je to žena a on tam dodal k tomu nádherné slova typu ona má z ženský zatím jenom to hezký. No, inak oslavovať by mohol aj Nehoslav, neviem, či je to aj oficiálne možné spomenúť, ale a či vôbec existuje niekto, kto má v skutočne takéto meno aj v občianskom preukaze a v rodnom liste, alebo ho takto len jednoducho niekto pomenoval za to, čo k tomu menu aj celkom prináleží. Medzinárodný deň boja lekárov za mier. Tak toto od roku 1945 by malo byť tiež spojené s týmto termínom a môže sa to zrejme hlavne udalosť, e, ktorá má tiež 8-10 ročí, keďže došlo k obrovskej ľudskej tragédii zapríčinenej ľuďmi. Americké bombardéry zvrhli atómovú bombu na Hirošimu tento deň vyhlásila Medzinárodná konferencia za zákaz atomových a vodíkových zbraní. Cieľom by malo byť zabezpečenie jadrovej bezpečnosti, kontroly rovnováhy, jadrovej technológie, nešírenie jadrových zbraní, zredukovanie, odstránenie, ale podobne by sa malo konať aj v prípade ľudí, ktorí sú takými jadrovými zbraniami na vysokých pozíciách. Tiež by malo dôjsť k zredukovaniu a odstráneniu, lebo sú určite nebezpečenstvom pre ľudstvo, No, ak by toto spravili tí, ktorí sú aktuálne očierňovaní a, a veľkou skazou pre celý svet a ich športovci vylúčení z podujatí svetového významu, tak za túto udalosť by Američania mali v podstate mať doživotne zákaz športovcov vysielať na akékoľvek podujatia, pretože ak vám v jednom momente vyhasne 80 tisíc životov, a plus ešte ďalší v nasledujúcich rokoch a má to aj svoje následky pre generácie, tak to je už skaza, ktorá sa nedá ospravedlniť a ani urobiť za ňou hrubá čiara. Je to varovný prst a týkal by sa kohokoľvek, kto by niečo takéto urobil. No, my si teda na ten Medzinárodný deň boja lekárov za mier trošku posvietime. Nebude to o lekároch, ktorí vyslovene bojovali za mier, ale bude to o pesničkách, kde sa tí lekári ako takí objavili. Už sme tu mali zdravotné sestry, tak prečo si neposvietiť aj na tých v bielom plášti, ktorí zvyčajne prídu, pozrú sa na pacienta a sestričke dajú inštrukcie, aby to za nich poriešila, lebo majú diplomy, čo by sa oni, čes výnimkám, zaoberali pacientom ako takým. No. A takto si tu žijeme a budeme ešte snáď celkom dlho, aby sme otvárali oči aj pri iných aktivitách človeka ako takého a poďme spomínať aj na dámu, ktorá sa narodila 8. augusta roku 1928 v Nových zámkoch, stala sa speváčkou, bola tiež redaktorkou v rozhlase v tom slovenskom a registrujeme ju aj tých 12 rokov po jej odchode pod menom Melania Oláriová. Keď sa do neba dívam, vidím tam obraz tvoj a vždy, keď večer usínam, tak často spomínam, že si úprimnej tvojej lásky, to tiché vyznanie. ťa pieseň letí nado mnou a hudbou čarovnou v duši mojej znie. Tak nekonečne krásna je pre mňa tvoja láska, že keď ja teba mám, smutok až už nepozná. Možno sa len zahrávaš, keď lásky slub mi dávaš. I tak ti ďakujem za tento krásny sen. Ku šťastiu iné mi netreba, šťastná som, keď teba mám. A všetku svoju nás smrtej do rúk tvojich vkladám. Tak nekonečne krásna je pre mňa tvoja láska, že nič už nehľadám, keď tvoju šťastiu iné mi netreba, šťastná som, keď teba mám. A všetku svoju nádej do rúk tvojich vkladám. Tak nekonečne krásna je pre mňa tvoja láska, že nič už nehľadám, keď tvoju lásku Ani my by sme už nemuseli hľadať nikoho iného. Dalo by sa vystačiť aj e, s touto dámou, ale je to trošku košatejšie. V tomto období približne 180 pesničiek mala možnosť naspievať len z hudobnej dielne Gejzu Dusíka. Tá popularita sa spája so skladbami typu tak nekonečne krásna, prečo sa máme rozísť, zavri oči krásne, lístoček z Brezy. Populárnou bola aj v Českej republike, kde vystupovala okrem iných napríklad aj s Janom Verichom, Vlastom Burianom, Ľubou Hermanovou a spievala už od malička, učila sa hrať na klavíri, na konzervatóriu v Bratislave študovala operný spev a s orchestrom Gustáva Broma mala možnosť spievať vo vysielaní rozhlasu už naozaj v skorom veku, ešte ako študentka konzervatória, ale pod pseudonymom Melánia Lomnická. V 47. síce získala štipendium na štúdium v Taliansku, ale po februári 48 už odcestovať nemohla. No a na konzervatóriu cez prestávky si občas tajne zaspievala nejakú tú populárnu pesničku, potom bola redaktorkou hudobného vysielania v Košiciach, čo sa týka rozhlasu v 50. 51. 52. roku. Do Bratislavy sa vrátila v tom nasledujúcom a tam už začala tá kariéra speváčky výrazne. Prišli aj gramofónové nahrávky a iba s pesničkou Lístoček z Brezy sa údajne predalo viac ako 600 tisíc kusov Samozrejme boli tu aj ďalšie hitovky a piesne, ktoré si potom našli poslucháča aj cez televízne repete, kde sa Melania Oláriová tiež objavila a určite zaslúžene. Ten jej životný príbeh je už žiaľ teda minulosťou od 19. januára roku 2013. Ale my pôjdeme ešte aj hlbšie, čo sa týka minulosti, pretože Historický kalendár ponúka aj záležitosti z 18. 19. storočia. Tou najvzdialenejšou je to, čo sa udialo v Banskej Štiavnici v roku 1737, keď tam založili Banskú školu. V 1806 bol aktívnym rakúsky cisár František II. Zriekol sa titulu rímsko-nemeckého cisára a týmto aktom definitívne ukončil viac ako tisíc rokov trvajúce rímske cisárstvo, obnovené Karolom Veľkým ešte v roku 800. Rok 1816 nás ťahá do Karlových varov, kde sa začala a trvala do konca mesiaca konferencia zvolaná rakúskym ministrom zahraničných vecí, vtedajším Klemensom Vencelom von Metternichom, na konferencii boli prijaté zákony, ktoré smerovali k potlačeniu ústavného zriadenia, slobody tlače, spolkov, univerzít a zákony sa stali oporou eh, toho vtedajšieho režimu, boli ešte sprísnené v roku 1824 a platili ďalších 24 rokov. Posledná udalosť eh, z tých vzdialenejších, rok 1890, meno William Francis Kemmler asi málo komu niečo povie a aj aj dobre, lebo by si mohli zobrať od neho aktivity a nejakú, nejaký vzor v ňom vidieť, bol to vrah. Stal sa prvou osobou, ktorú popravili na elektrickom kresle. Stalo sa v jednom z vezení v New Yorku. Ten spôsob popravy, pozor na to, <laughs> údajne navrhol o 9 rokov skôr istý zubár. Zrejme asi mal inšpiráciu na svojom pracovisku, čo nás inšpirovalo k nasledujúcej pesničke, ktorú si dnes vypočujeme. Tak to je ďalší životný príbeh, ktorý sa inak začal písať 7. augusta v roku 1939. No a jednalo sa o speváka, ktorý také svoje prvé skúsenosti muzikantské získal v Rajhrade kde prežil svoje detstvo. Od mladosti sa učil hrať na husličky, na gitaru, spieval najskôr v cymbálovej muzike, no a neskôr vystupoval aj s rôznymi amatérskými kapelami od toho zhruba 58. roku. No a v čase vysokoškolských štúdií v 61. sa zúčastnil súťaže Hledáme spieváky pro Brno, v ktorej sa umiestnil na treťom mieste a vďaka tomu, že medzi porodcami boli aj redaktori a hudobníci z e, Brněnského rozhlasu, tak dostal i hneď ponuku k spolupráci s Brnenským rozhlasovým orchestrom a prvá nahrávka to bola skladba Pišná dívka. V tom istom roku vystúpil aj pri slávnostnom otvorení činnosti Brněnského televízneho štúdia, naživo spieval vo vysielaní v programe s názvom Sedmikrásky nad Brnem kde vystúpil spolu aj s ďalšími brnenskými vtedajšími populárnymi spevákmi a hercami. Medzi nimi sa objavili aj také mená ako Jozef Somr, Alfred Strejček alebo Jiří Štedroň. Od Jiřího Štedroňa bol o 3 roky starší. Konkrétne Štepan Mátl. V tomto roku sme si už pripomenuli 10. výročie jeho odchodu 13. apríla. Čo sa týka nahrávky, <laughs> mám pocit, že tá melódia by vám mohla byť povedomá. V tej českej verzii dodal text Jan Šimon Fiala a Štepan Mátl to naspieval pod názvom Tam v horách. Thank you. to tím, že v knihách pan Maj psal, kde si priestor Gustáva Broma, single z roku 1966, ktorý sme si takýmto spôsobom mohli pripomenúť aj Naďu Hrtličkovú, ktorá tam hrala na tej harfičke. Nahrávka Štepana Mátla, ktorý v tom decembri 64 bol na základe odporúčania angažovaný ako spevák orchestra Gustáva Broma, kapelník mu ponúkol príležitostnú spoluprácu k účinkovaniu na plesoch, koncertoch a rôznych kultúrnych akciách, ako boli napríklad svojho času liberecké výstavné trhy a veletrhy na Brnenskom výstavisku a v tom čase Štepan Mátl pracoval ako strojný inžinier v Brnenskom kovopodniku a spev to bol skôr taký koníček, než by to bolo zamestnanie. Vo februári roku 1965 natočil aj svoje prvé pesničky pre gramoplatne, hrozivé Černé hory a vrátiť sa domů. No a čo skoro mal na svojom konte aj prvé hity, hlavne teda práve pesnička tam v horách, ale aj Rybana vznikla, inšpirovaná Vinetuovkami. Hoci teda na Bčku tejto malej platne, keď sa to objavilo, tak e, bola pesnička v podaní Heleny Blehárovej, ktorá tiež s orchestrom Gustava Bruma mala možnosť e, spolupracovať, takže nebolo to len solovou záležitosťou. Štepan Mátl teda ďalším účinkujúcim v jednej nahrávke. O chvíľočku to bude podstatne čerstvie, čerstvejšie dielo. Predtým snáď zo pár udalostí častokrát z mrazivého 20. storočia, keď sa Mírnix, Dírnix vyhlácovali vojny. V rámci Prvej svetovej v roku 1914 Rakúsko-Uhorsko vypovedalo vojnu Rusku a Srbsko zase Nemecku. V roku 1921 sa v Bratislavskom Dunajskom prístave začal a trval do 15. augusta orientálny trh viac ako 1500 vystavovateľov pred 99 rokmi americká plavkyňa Gertruda Ederleová preplávala ako prvá žena prieplav, známy ako La Manche. Benátky sa zapísali tiež do histórie a je prvý ročník najstaršieho filmového festivalu. Ten je z roku 1932. Medzi hlavné ceny, ktoré sú udelované na tomto festivale patrí Zlatý Leu Leone d'Oro, Oro, ktorý je udelovaný pre najlepší film. Je tam aj cena Kopa Volpy, ktorá zase patrí do rúk najlepšiemu hercovi a najlepšej herečke. Estónsko sa v roku 1940 stalo súčasťou Zväzu sovietských socialistických republik. Nezávislosť potom krajina obnovila 20. augusta v roku 1991, pričom právne nadviazali na predvojnovú Estonskú republiku a v roku 1940 sa udiela ešte jedna vec. Z koncentračného tábora Auschwitz ušiel prvý väzeň. Bol to Poliak Tadeusz Viejovský. E, bol prvou osobou, ktorý sa podarilo z tohto tábora utiecť, ale ten jeho životný príbeh skončil v roku nasledujúcom. On sa skrýval v jednej obci, svojej rodnej. Na jeseň roku nasledujúceho bol ale znovu zatknutý, uväznený no a neskôr zastrelený v jednej z miestnych nečinných naftových šacht. Najvýraznejším momentom dnešného dňa je tá udalosť už spomínaná spred 80 rokov, keď Američania zvrhli atomovú bombu na mesto Hiroshima. Americký bombardér Enola Gay zvrhol teda, alebo z neho bola zvrhnutá bomba Little Boy. Tlaková vlna zrovnala zo zemou všetko v okruhu 3 kilometrov a zahynulo takmer 80 tisíc civilistov a takmer 40 tisíc ich bolo zranených. Na udalosť teda nadviazal Svetový deň boja za zákaz jadrových zbraní. Dodnes mnohí nemajú kľudný spánok kvôli týmto kufríkom najdlhšie e, žijúcim členom posádky tohto lietadla bol navigátor Theodor van Kirk, ktorý keď zomrel 28. júla pred 11 rokmi mal 93 rokov, čiže v čase, keď sa udalosť udiala, bol to 24-ročný chlapec. Druhá polovička 90. rokov ešte dostane priestor. Teraz už mierime za pánom, ktorý je rodákom z obce Ivančice. To je miesto a priestor, ktorý sa dosť často e, má možnosť spomínať e, ďaká, môže byť, že jednému z najznámejších rodákov a tým sa stal Vladimír Menšík, herec, komik Bavič, ale aj Alfons Mucha pochádzal z Ivančic a tých e, osobností je pomerne dosť. Medzi nimi teda figuruje aj spevák a skladateľ Petr Bende. My si vypočujeme niečo z diela tohto aj superstaristu, keď ponúkol albumovú štvorku v roku 2016. Album dostal názov Restart a nachádza sa tam aj pesnička nazvaná Utonout. Utonout. plavala nocí jako mořem a já v ní tiše pohořel. Zlato si bylo hýbá nemusí plout a chvíliš hnout, utonout tanto no. potopíme. Petr Bende, ročník 1977, takže to budú zajtra 48. narodeniny z pohľadu premiéry pochopiteľne. Mal 19, keď vyhral zlý talent v kategórii spevák a bol aj finalistom mladej piesne v Jihlave. O 4 roky neskôr aj na porte sa mu podarilo byť celkom úspešným účastníkom, rovnako tak e, prehliadky s názvom Zahrada a v roku 2002 zvíťazil aj v súťaži hudobnej, hudobných skupín na e, festivale v Mohelniciach. No a v 2005, pred 20 rokmi sa stal súčasťou druhej série súťaže Česko hledá Superstar. Napokon skončil na druhom mieste a sú tu aj nejaké tie autorské vianočné koncerty. Dnes už čo sa týka dvojky, má to takto aj v prípade otcovstva, dvaja synovia, albumov už celkom dosť. Začalo to v roku 2005 titulom PB, čo je jasné, že sa týka iniciálok, nasledoval život ve vteřinách, potom Vianočný koncert ponúknutý aj na DVDčku. Trojka je z roku 2011 s veľkým T No a Restart, ten prišiel o 5 rokov neskôr. A z neho bola aj pesnička, ktorá nám zreprezentovala tvorbu ďalšieho z aktuálnych oslávencov. Ten nasledujúci, ktorý si pripomína svoje narodeniny práve v čase premiéry 6. augusta, tak k nemu sa dostaneme. Poďme ešte pozrieť na udalosti z druhej polovičky 20. storočia, ktoré už mohol vnímať keďže sa narodil v roku 1947 v Olomouci. Mal 13, keď v rámci kubánskej e, revolúcie nastal moment, ktorý bol odpoveďou na americké embargo na Kube. Znárodnili tam majetok všetkých cudzích štátnych príslušníkov. Bývalá britská korunná kolónia Jamajka tvárila sa, že získala nezávislosť, lebo dnes byť úplne nezávislý, sebestačný, to asi málo k tomu môže povedať. Toto sa spája s rokom 1962. Už 60 rokov sa kričí Help v súvislosti s albumom skupiny Beatles. Potom je tu Bezpečnostná rada OSN, ktorá v roku 1990 uvalila rozsiahle sankcie na Irak po jeho vpáde do Kuwaitu, zákaz obchodovania, poskytovania financií a zbraní. Takto sa to riešilo a ono by bolo najlepšie neposielať žiadne zbranie, nech by sa to týkalo kohokoľvek, lebo prilievate olej do ohňa a potom to len horí, horí, horí, horí, horí. E, sú dva ročníky, ktoré sa spájajú s ďalšou udalosťou, ktorá aj dodnes e, patrí medzi využívané či už to bol rok 1989 alebo rok 1991, tak či tak by sa to malo týkať eh, anglického programátora menom Tim Berners Lee, ktorý zverejnil svoju myšlienku nazvanú World Wide eh, Web. To je tá skrátka pre www, respektíve takto je to rozkošatené. No a o údajne 22. hodine a 37. minúte poslal aj prvý e-mail po internete. No, e, meno cieľovej adresy spomínané nie je, ale v každom prípade je to niečo, čo naozaj výrazne ovplyvnilo nasledujúce generácie ľudí, aj tých, ktorí boli vtedy pri tom samozrejme. Dodnes je možné, že to drvivá väčšina používa. Čo sa týka ešte 90. rokov, tak v 96. NASA oznámila, že jeden z meteoritov pochádzajúci z Marsu obsahuje dôkazy o primitívnej forme života na tejto planéte. No a o tri roky neskôr došlo k havárii dvoch vojenských lietadiel. Jedno z nich dopadlo aj na sídlisko v Českých Budejoviciach, ale viac e, k tejto správe pripojené nie je, čo je na jednej strane aj fajn, lebo ak by to bolo o obetiach, tak to by určite bola správa košatejšia. No a tie ďalšie udalosti z toho najčerstvejšieho obdobia trošku posunieme do neskoršej doby. Teraz sa totiž to naša pozornosť sústredí na tvorbu baviča, moderátora, textára, publicistu a podnikateľa menom Petr Novotný, to je Rodak Zolomovca ročník 1947, práve v deň premiéry aktuálnej Petrolejky si teda pripomína svoje 78. narodeniny a mám pocit, že stal sa neprehliadnutelným, hlavne teda formou svojho moderovania, čo je pre nás ani tak nie najdôležitejší okamih z jeho životného príbehu, keďže mal možnosť e, sa posadiť aj za stôl a možno to robil postojačky, ale v každom prípade zapísal niekoľko celkom zaujímavých e, vied a on sa to potom vkladalo do pesničiek a tých pesničiek je aj celkom dosť, tak si práve dnes opäť povytiahneme aspoň 5 kúskov, pod ktorými je Petr Novotný podpísaný viac menej ako autor textu, ako interpret je to skôr výnimočné, ale nájdeme ho v niekoľkých tituloch aj ako interpreta. V tomto prípade to bude čiastočne aj o spievaní, ale akom, on to tam sám potom bude aj popisovať. Táto nahrávka, tá je zo septembra roku 1975, to bol súčasťou projektov skupiny Fešáci, a pesnička dostala názov Ostrov fešáků. Já jsem tady kapitán a žádný nováček, opustím loď poslední, jsem Karel Poláček. Můj stánek můj, stříc zázraků, bez prachu a bez prachu na ostrov fešáků. vyslal pešáků, kdo to spadl do vody a teď se tuž plouchá. Z paluby to vypadá jako Robert Moucha. Pluje s námi pluj, přijít zázraků, bez strachu a bez strachu na ostrov pešáků. klidně kotvu vyzvednu, klidně zvednu činku, zkuste ale vyzvednout, mě to má šelinku. Můj sám, můj a bez strachu na ostrov echo hlasu mého, v lodní sauně znají Jindrušťa Havského. Boj s námi boj, střízá raků, bez strachu a bez strachu na ostrov pešáků. Klubní jsem básník, na všechno najdu rým. Pim paráda, pim pim pim, jmenuji se Jan Turek. já neudržím rytmus a zpívat nejsem ochotný. Slyšíte, jak falešně zpívá Petr Novotný. Kvůli s námi půli, tří zázraků, bez parku a bez fraku na ostrov fešáků. A já jako Karel zvučný, doufám, že to nevadí, zpíval Michal Tučný. kůj, s námi a Áno, bolo veselo na koncertoch e, skupiny Fešáci, ktorá takýmto spôsobom tiež dokázala pobaviť. No a ten, kto dokáže udržať rytmus a spievať, nie je ochotný bol autor týchto slov Petr Novotný, ktorý študoval svojho času filozofickú fakultu na Karlovej univerzite v Prahe a s tým moderovaním začínal najskôr ako konferenciér v skupine Greenhorns, kam sa tiež o chvíľočku pozrieme. Legendárny Greenhorni a neskôr teda Zelenáči sa stali kapelou, ktorá vynikala v oblasti country music – oni vychádzali z tých bluegrassových a eh, country základov a v čase, eh, eh, keď boli na vrchole, tak sa tomu zvyklo hovoriť aj country and western. Ten vznik sa spája ešte s rokom 1965. Kapela potom samozrejme logicky, nie vždy to tak býva, ale v tomto prípade sa to stalo, po odchode Honzu vyčítala v roku 2020 napokon prerušila činnosť, malo by to byť uzavreté, ale svojimi nahrávkami dokázali ovplyvniť niekoľko generácií a môže byť, že tí, ktorí sa aj aktuálne púšťajú do muziky v tomto štýle, že v Greenhornoch nachádzajú inšpiráciu. V tej základnej zostave bol nielen Honza Vyčítal, ale aj Jozef Šimek, Marko Čermák, Petr Brindač a Jiří Falada a v 67. začali točiť v Suprafone prvé singlíky, potom o dva roky neskôr prišiel Miško Tučný, v roku 1970 z kapely White Stars Tomáš Linka, ktorý ako spevák a hlavne hráč na fúkaciu harmoniku, ale aj za bicími dokázal celkom slušne posedieť. to výrazne posilnil Mirek Hoffman ako spevák a gitarista. Tam by sme mohli to brať ako takú najsilnejšiu základnú zostavu a v 70 rokoch, keď začali inklinovať viac k tomu country než bluegrassu, e, tam to bolo aj o použití pedálovej steel gitary, na ktorú hral Jozef Dobeš, tak e, začali si svoj repertoár rozširovať. V tých 70 rokoch už museli vystupovať pod názvom Zelenáči. No a aj ako u iných kapiel, aj u nich to bolo o prehrávkach, o pohovoroch. Honza vyčítal, to mal väčšinou aj ako textár pod palcom, ale z času na čas sa teda k slovu dostal a k napísaniu textu aj práve Petr Novotný, než teda s Myškom Tučným, aj Tomáš Linka ich potom nasledoval, prešli k fešákom tak e, vznikli celkom zaujímavé tituly. Ten nasledujúci, tak to je záznam z januára roku 1973 a pesnička v tomto prípade dostala názov Honzu v song, čo logicky odkazuje na Honzu Vyčítala, ktorý sa za ten spevácky mikrofon dostal. No a Petr Novotný si posvietil na to jeho no, dá sa povedať, že až priam legendárne hračkovanie, ktoré dokázal využiť do pesničky to vložil, teda v texte sa pohral so slovíčkami a tá výsledná podoba stojí za to. Budu zpívat, prosím, prosím, kto chce, ať píská. Mě to nerozhází, světem s tuškou chodím a pytlák říha mne doprovází svým paňákům. Den co den jsem více podoben a ufouni mi přistávají rovnou do oken. Já zapálím si cigaretu Vysí mi na spodním retu a dodal a jméno mi je Honza vyčítal. Já umírám touhou, já umírám touhou, touhou mojí dlouhou je být umění slouhou. Malovat jak mistři, které mám tak rád, má Rada, Ruben, Sloňský, Rembrandt, Klada, ale Šváb, Ivanko, Hoták, Dali, Salvátor, Rabas, Barta, Guggen, Reskátor, Vojak, Šermák, Ruzo, Rafael, Mucha, Greko, L. Já umírám touhou, já umírám touhou, touhou moji dlouhou, je být umění slouhou, malovat mě nudí, já chtěl bych zpívat pop, Kruchni, štědrý, štědroň, matuška, drobný duchoň, rotru, maruška, neckáš, bobek, balcár, vašíček, kortés, schladil zima, pepíče, paskal, bekot, ham, hamfodin, tuční, rin, hasing. Já umírám touhou, já umírám touhou, touhou mojí dlouhou je být umění touhou, Nemohu však zpívat, výslovnost mám zlou. Au. Dveře skřípou, doktor rozuřen křičí, teď prsk, skrk nebo ven prsty v hrsti, třese mi hrdlem žlu a křičím, vržu štokrdle, drbu, vrbu, že pararášek 330 řek. Já umírám touhou, já umírám touhou, touhou mojí dlouhou je být umění touhou, Zkusil bych i tančit. Honzo, Honzo, nechej toho! Mám umění rád. No, mám umění rád. Honza vyčítal, dnes ale v hlavnej úlohe Petr Novotný, známy aj ako rozhlasový speaker, moderátor, povestný svojou pohotovosťou a umením ľudovo povedané vykecať sa z každej situácie, horúceho okamihu, ale ani jeho <laughs> neminuli momenty, keď sa zapotil. E, traduje sa aj to, že keď mal uviezť ako hostia jedného z hudobných programov práve Michala Tučného, vtedy ešte málo známeho speváka, tak e, jeho meno zabudol a v priamom prenose e, ho prekrstil na Milana Tlustého, ale ani to nezabránilo ich neskoršej úzkej spolupráci a osobnému priateľstvu, aj keď teda túto zámenu svojho mena mu Michal Tučný občas e, dokázal pripomínať. Petr Novotný ten budil pozornosť aj svojou neuveriteľnou vitálnosťou, živelnosťou, osobitým humorom. Samozrejme rozdelil si poslucháčov na tých prajných a neprajných, lebo nie každý toto mal chuť sledovať a počúvať. Tá jeho spolupráca s Greenhornami sa potom teda ukončila, prešli aj s Myškom Tučným do fešákov, vznikli tzv. salóny fešákov, v televízii, potom neskôr, hlavne v tých 90 rokoch, to boli novoty, na ktoré nadviazali dobroty, aj e, súťaž 5 e, proti 5 tej Českej republike mal možnosť práve Petr Novotný moderovať. No a čo sa týka textov, tak keď už bol Miško Tučný aj spomenutý, tak si poďme Fešákov pripomenúť v období, keď e, prežívali tiež hviezdne momenty. Album e, Fešáci 2000, tak ten sa tešil pozornosti. Nám v tomto projekte bola zaznamenaná aj e, skladba, e, ktorá dostala názov Dialog 2000. Ona to ani tak nebola pesnička, pretože sa tam Pavel Brimer s Petrom Novotným rozprávali ako dva telefónne záznamníky, automaty, ale tiež to vzbudilo pozornosť. Už v roku 2000 takto predpovedali budúcnosť a takmer sa to vyplnilo. Zatiaľ to našťastie nie je o tom, ale keď umelú inteligenciu zapriahnete, tak môže byť, že sa bude rozprávať sama medzi sebou a riešiť veci a baviť sa aj o tých, ktorých ako majiteľov budú mať nad sebou. No ale vznikali aj typické romantické záležitosti. V tomto prípade si Petr Novotný aj s Michalom Tučným sadli nad textík a melódiu Gordona Lightfoota a ponúkli to pod názvom Víš, co ti sluší. Víš, co ti sluší, voda ve dlaních, závoj z oblaků Navíc tu jediný slib ještě voní dýmem od vlaků. Slyšíš, jak večerní zvon nás tu vítá, a než nás dohoní. Líbání s klekáním nám zvonky v trávě odzvoní. Víš, co mi sluší, voda staní tvých chutná po mracích. Navíc můj jediný slib, který chytáš si ti houbací. Vidím, jak noc píše tmou stíny na tvář, hvězdy do očí. Líbání ze spaní nám naše sny trochu otočí. Turekom. Začiatok sa spája s rokom 1967, keď to zakladali traja páni, Jan Turek, huslista, gitarista Karel Poláček a benžista Pavel Brimer. Žiaľ už teda eh, je to o úplne inej zostave, keďže mnohí medzičasom už odišli na väčnosť. No a z tejto kapely teda neskôr aj Petr Novotný, aj Michal Tučný sa porúčal a ten sa spojil hlavne so Zdeňkom Rytířom, založil si kapelu Tučňáci a išiel inou cestou, Petr Novotný tiež. Otec troch detí, mali tam aj jedného adoptív, adoptívneho syna, no a veľmi často príhody z rodiny používal aj vo svojich moderovačkách a okrem toho rád rozprával aj o svojom kladnom vzťahu k jedlu a vareniu a aj o problémoch s nadváhou. Námet filmu Sedm hladových, ten sa zakladá práve na jeho osobných skúsenostiach s bojom proti nadbytočným kilogramom. Tým ďalším koníčkom sa stalo cestovanie, bol tam aj šport, lebo všetko to spojil do členstva v e, Amfore, futbalovom klube osobností. No a záľuba v adrenalinových zážitkoch, tak to je tá jazva, ktorá mu zdobí čelo. Pripomína povestný skok na lane, ktorý e, sa mu stal takmer osudným. Narazil o dno bazéna a bolo iba teda naozaj veľkou, veľkým šťastím, že sa mu nič horšieho nestalo. Neskôr to bolo možné preletieť sa s ním v balóne ponad Prahu. No a Tiež sa stal e, majiteľom agentúry, ktorá zastupovala interpretov asi tým najúspešnejším počinom po tejto stránke tak to bolo usporiadanie megakoncertu bratov Nedvierovcov na Strahové 21. júna roku 1996 lebo 70 tisíc divákov ktorí sa tam prišli e, pozrieť tak to už niečo znamená ale bola aj opačná strana, lebo plánované vystúpenie dvojce Evy a Vaška malo sa konať e, pod e, legendárnou horou Říp, ale nezáujem divákov, na druhej strane aj nepriaznivé počasie to odsúdilo k úplnému prepadáku, ale ani to Petra Novotného nezlomilo a e, ďalej sa venoval podobným aktivitám. Písanie textov je pre nás dnes najdôležitejšie, čo sa týka albumu Fešáci 2000, keď sa niekomu vybaví názov tohto produktu, tak asi najskôr vyskočí pesnička s názvom Prodavač, ktorú naspieval Michal Tučný spôsobom, ktorý je neprekonateľný, môžu sa mnohí snažiť koľko chcú, tak ani len priblížiť sa k nemu nedokážu ale v tomto prípade sa stal textálom Michal Bukovič, ktorý spolupracoval hlavne s Karlom Zichom. Ale Petr Novotný tam ešte má zastúpenie, napríklad aj vďaka melódii, ktorú v origináli ponúkol nezabudnutelný John Denver, Rocky Mountain High, tá dostala v českej verzii názov Paní má se má a i tu sa Petr Novotný posadil nad text s interpretom pesničky, ibaže v tomto prípade sa ním stal Tomáš Linka. Každé ráno probouzí mě sluncem hořícím a listy se rosou chvíli. šafrán spolu s jemnou z kořicí a jas tvých očí s barvou šalvějí. Každé ráno otvírám svůj krámek pod věží a vůně mi vám kornout naplním. Ke mně každý spěchá, od nás hned tak neběží dnes každý zná můj krámek s kořením. Říkají, že paní má se má, že její muž jsem právě já. Dávno ví, proč ráda mě a s píchou obývá. se má, voní Každý večer zavírám svůj krámek petlicí a otvírám svou náruč do kořán. Teplo tvé mě bábí, moje lásko vonící, i den k nám v vůní uhoupán večer uvaříme ti jasmínový čaj a ustelem si květem lipovým. Pohár vína půlnoční teď naplň po kraj, co nestačíš mi říct, sám dopovím. Říkají, že paní má se má, že její se má. No, paní má se má. No, paní má se má. Manželkou sa stala Mirka a v čase, keď tento text bol horúcou novinkou, tak sa na svetlo sveta tlačil syn Pavel, ktorý tiež dokáže rozvíriť pokojné hladiny ako starosta mestskej časti Praha Řeporie No, neviem, či toto jablko <laughs> padlo kúsok od svojho stromčeka. Potom ešte prišli dcera Lenka a Sonia. No a nevyhýbajú sa ani humoristom momenty e, smutného charakteru, čo sa spája aj s Petrovou sestrou Soňou, ktorá ako 18-ročná sa rozhodla pre odchod z tohto sveta, pomohla si plynom a aj on sám v roku 2013 čelil ťažkej výzve. Pred odletom do Spojených štátov utrpel cievnú mozgovú príhodu. Takže na jednej strane bolo šťastím v nešťastí, že bol ešte doma, pretože ťažko povedať, ako by to vyzeralo, keby sa mu to stalo za oceánom. V každom prípade rozdával radosť, dokázal pobaviť určite a aj po tej textárskej stránke je tam určite niekoľko veľmi vydarených titulov. Či sa tam bude radiť aj ten záverečný v tomto bloku, to už samozrejme si treba ohodnotiť po vlastnej osi. Pripomenieme si ešte produkt kapely Fešáci s názvom Dokud môžem, ktorý bol ponúknutý tak zhruba v tom roku 1994 práve cez agentúru 6P Petra Novotného, kde tiež niekoľko textov sa ocitlo ktoré mal možnosť napísať. Dokonca si sadol aj nad melódiu legendárnej to dvojice John Lennon a Paul McCartney a tá dostala v českej verzii názov Dlouhý flám. No a s kapelou Fešáci si zaspievala aj Erika Kahounová. Sám. zase samý smích a to není fér se ptát, jak se mám se ptát. se napil a šel dál. A teď se vrátil začít nový Borisa, dlouhý flám, tak sme si pripomenuli tiež e, Fešandu, že neboli to len fešáci, ale našli sa aj dámy, ktoré sa stali súčasťou kapely fešáci, možno Hanna Horecka takou najvýraznejšou. A keď v roku 1988 odišla, tak e, v roku nasledujúcom sa tou ďalšou posilou nežnejšieho pohlavia stala vtedy Erika Řičicová, až neskôr teda Kahounová a vydržala v kapele chvíľočku, potom odišla na matersku a vrátila sa v roku 2003 po tejto materskej dovolenke tam vtedy vznikol aj nápad osláviť 35. výročie Fešákov v pražskej Lucerne no a vianočného turné sa už zúčastnila aj Erika Kahounová, ktorú sme takýmto spôsobom si pripomenuli. Toľko teda tvorba dnešného oslávenca Petra Novotného. Ako textára sme si ho takýmto spôsobom pripomenuli, tiež niekoľkonásobného víťaza rôznych tých diváckých ankiet, keď sa riešili baviči alebo moderátori, tak e, sa stal tým, kto pre určitú skupinu nemal konkurenciu a prejdeme k ďalšej téme, ale ešte by sme si mohli skompletizovať udalosti, ktoré nám 6. augustový deň ponúka. Opäť, pokiaľ ide aj o tie najčerstvejšie okamihy, nebolo to vždy len o radosti, hlavne v Českej republike sa riešili hneď dvakrát e, veľké vody. V roku 2002 začali povodne, ktoré si vyžiadali 17, 17 obetí a z hodov okolností o 8 rokov neskôr e, v Libereckom kraji zahynulo 5 ľudí, opäť vďaka povodniam. V 2003 na 10 rokov nútených prác bol odsúdený e, bývalý prezident Madagaskaru, usvedčili ho zo sprenevery štátnych fondov. To by sme dnes e, teda otvárali veľké oči, keby sa zo sprenevery štátnych peňazí niečo podobné stalo aj u nás, že tak stretnúť nejakého bývalého námestníka, ministra alebo možno aj premiéra nemenovaného, ako vám čistí chodníky. <laughs> to je science fiction. Archeológovia z Londýnskeho múzea v roku 2008 objavili základy pravdepodobne najstaršieho mestského divadla, v ktorom sa ako prvé uvádzali hry anglického dramatika Williama Shakespearea. Budovu otvorili v roku 1576. Neboli sme pri tom, takže ťažko povedať, či sa trafili. Pre majetkový spor ju ale potom v 1599 rozobrali a premiestnili na južný breh rieky Temže na miesto oveľa známejšieho divadla Globe. V roku 2010 to nebolo len o tých povodniach v Českej republike. Keď sa posunieme na sever, funkcie prezidenta Polskej republiky sa vtedy ujal Bronislav Komorovský a v rámci inaugurácie zložil na pôde Polského parlamentu ústavou predpísaný sľub. Nominant strany Občianská platforma zvíťazil nad svojím protikandidátom z prvého kola volieb, predsedom konzervatívnej strany právo a spravodlivosť Jaroslavom Kačinským, bratom predchádzajúceho prezidenta Lecha Kačinského, ktorý v tom istom roku ešte v apríli zahynul pri leteckom nešťastí v Rusku. No a teda Bronislav Komorovský bol hlavou štátu potom do 6. augusta roku 2015. Z tých nepríjemných udalostí ešte jedna, tá má 14 rokov, keď vojenskú helikoptéru Severoatlantickej aliancie zostrelili vo východnom Afganistane. Pri incidente zahynulo 31 amerických a 7 afgánskych vojakov špeciálnych síl. Až 22 amerických vojakov patrilo do tzv. elitnej jednotky, ktorá v Pakistane e, mala teda aj práce pri odk- odprataní vodcu Al-Kaidy Usámu bin Ládina. Čo sa týka Petra Sagana, aktívny a úspešný bol tiež v tom 2011, keď sa stal celkovým výťazom pretekov okolo Polska. No a v roku 2015 to uzavrieme. Egyptský prezident vtedajší Abdel Fatih Fatah Sisi otvoril nové časti Suezského prieplavu ono to vtedy umožnilo zaviesť obojsmernú plavbu veľkých lodí. No. Tak, a my sa poplavíme zase iným smerom. Smerom e, k bielým plášťom ideálne je nepotrebovať to. Mnohí to riešia po vlastnej osi, aj keď to potrebujú, pretože nedôvera v ostatnom roku období narástla teda voči tým, ktorí sa do týchto bielých plášťov obliekajú, pretože však potrebujú tiež na dovolenky a riešia to častokrát a dalo by sa to určite dokázať aj spôsobom, ktorý pacientovi viac škodí ako pomáha. Ale dnes by sme sa mohli pozrieť na túto činnosť skôr z toho pozitívneho uhla pohľadu, keďže ten aktuálny termín, ktorý máme, v kalendári, čiže 6. augustový deň je Medzinárodným dňom boja lekárov za mier, aj keď skôr sa to slovičko za mier, alebo tieto slovička dávajú dohromady, lebo mnohí by boli radi, keby sa len mierilo a nikdy sa nedomierilo, tak e, my si na lekárov ako takých posvietime v pesničkách. Tá prvá skladba asi ani nepo, nejak neprekvapí. spomienka na Joška Barinu. mnohí by chceli plakať, nemôžu. Lekár alebo doktor, týchto môže byť viac, je tam ten akademický aj vedecký titul v rôznych krajinách s rôznym významom, aj čo sa týka nositeľov, na Slovensku oficiálny slovenský názov, titul PhD, ten bol tiež, mal svojho predchodcu v skratke DR, no a hovorovo teda sa im hovorí tiež lekári, zdravotnícky pracovníci. Oficiálne je to o tom, že samostatne vykonávajú odborné pracovné činnosti preventívnej aj liečebnej zdravotnej starostlivosti. Zvyčajne ide o absolventa lekárskej fakulty, ktorý získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v doktorskom študijnom programe a má titul teda doktor medicíny, múdr Doktorský študijný program, aspoň teda na Slovensku, by mal trvať v dennej forme 6 rokov, zahrania minimálne 5500 hodín teoretickej výučby, absolvovaním špecializovaného alebo špecializačného štúdia má potom lekár právo používať aj profesionálne označenie lekára špecialistu spojené s názvom príslušného špecializačného odboru a súčasťou udelovania doktorského titulu je spravidla aj zloženie prísahy, dodržiavania lekárskej etiky, vrátanie teda výhradnej oddanosti životu pri výkone povolania, to je tá legendárna hypokratová prísaha, ale ruku na srdce, páni doktori a pani doktorky, či ste sa veľmi neodklonili od tejto prísahy, tá sa inak na Slovensku údajne neskladá. Na slovenských lekárskych fakultách je to v rámci promocie promočný sľub, ktorého znenie si upravuje každá fakulta samostatne. No a sú aj takí, ktorí pri vstupe do ambulancie sa skôr promočia ako, ako by boli z toho nejak extra nadšení, ale treba veriť, že chcú pomáhať a nie dlhodobo udržiavať Nasledujúca pesnička je zo strany kapely, ktorá bola dlho v takej inkubačnej forme, musela fungovať e, skôr nenápadne, než sa dočkala svojej albumovej trojky. Oni sa tie lady začali lámať tak zhruba 5 rokov po vydaní druhej profilovky, prvej štúdiovej Ide teda o skupinu Katapult na čele s Oldom Říhom, ktorý mohol tak v tej prvej polovičke 80 rokov si točiť skôr také nenápadné solovky, ale vydavateľstvo Panton im potom na jar 85. umožnil ponúknuť poslucháčom single s pesničkami Motorka a Signál odjezd, takže po dlhej dobe bol Katapult opäť dostupný na vinilových nosičoch a bol to doslova hrdinský čin úradníkov z vydavateľstva. A začalo ísť aj do tuhého, single vznikol tak povediac náhodne. Olda Říha sa vtedy mm, stretol s istým redaktorom vydavateľstva, ktorým bol dobre známy gitarista Aleš Zigmund a ten sa nebal platňu ponúknuť. Pesničky boli e, natočené na drzovku v nočných frekvenciách, v suprafonskom štúdiu Mozarteum, potom odovzdané vydavateľstvu Panton. No a keď sa toto podarilo, tak sa začala rodiť myšlienka natočiť LP platňu. Tá dostala názov Rock Deluxe. Bola aj o tom, že e, Katapult e, to nevydal iba čo sa týka veľkej LP platne, ale hneď ste si mali možnosť k tomu e, alebo s tým odniesť domov aj single, čo nebýva tradičné a celkovo teda 11 pesničiek, ale album bol o 9 skladbách a toho nahrávania sa zúčastnili štyria páni, čiže Olda Říha, Jiří Šindelář e, ako bubeník Jarda Kadlec a v záverečnej inak polskej pesničke Neplač Evka, ktorá mala v českej verzii názov Neplač lásko, tak tam bol použitý a využitý aj Tomáš Štern ako host a hráč na akordeon s textami vypomohol predovšetkým Pavel Púta, tú polskú pesničku textoval líder Olda Říha, no a s dvomi prácami sa tam mal možnosť zviditeľniť aj Pavel Vrba, ktorý v tom čase spolupracoval hlavne s Olympikom, pretože album Kanagom bola vyloženie spolupráca Petra Jandu s Pavlom Vrbom. Čo budeme počúvať je práca Pavla Pútu ako textára a môže byť, že mnohým téma tejto skladby bude blízka, pretože sa jedná o doktora menom Hypochon. Hypochon konšpirátor, osoba, ktorá trpí týmto ochorením v úvodzovkách, v podstate chora nie je. Je to len strach z možnej choroby, aj keď lekári presviečajú, že tam nič nie je, tak stále si myslí pri každom pichnutí, že to bude niečo veľmi ťažké, čo mu lekári danému človeku nechcú prezradiť. O tom zhruba pesnička skupiny Katapult, ktorá dlhé roky zápasila s tým, aby opäť mohla hrať, nahrávať hlavne. Do tých nahrávacích štúdií sa vrátili v 86. Nebolo to jednoduché, ale <laughs> nasledoval aj celkom slušný obrad, otočka, lebo po tom veľkom zákaze prišiel rozkaz, v žiadnom prípade Panton, točiť budete pre Suprafon. Aspoň tak sa teda vtedajší riaditeľ Suprafonu vyjadril, tak sa natočil album s názvom Rock Deluxe No a najvýraznejšou pesničkou Někdy příště to by mohlo být to, čo by si poslucháči najskôr mohli vybaviť. Predajnosť 60 e, tisíc kusov, k tomu ďalších 20 tisíc putovalo do Ruska a štartoval aj koncertný program s názvom Rock Deluxe. Na konci 86. z kapely odišiel Jarda Kadlec, ktorý žial potom neskôr aj tragicky e, zomrel, no a novým mužom za bicími bol Pavel Lopata. Takže toto boli zhruba také tie základné informácie z daného obdobia, ale tematicky sa to točí tak či tak okolo iného momentu a slovíčka dáma, ktorá tento blok uzavrie, tak e, obracala sa na svojho blízkeho so slovami, ktoré v prípade takýchto dám nemôžu byť ničím, čo nepoteší. Rodáčka z Považskej Bystrice prišla s touto pesničkou v roku 2014. Ona vtedy ponúkla aj album s názvom Na pravom poludní, ktorý túto skladbu obsahoval. Z jej strany už bolo možné si prepočuť aj predchádzajúce dva tituly Vyzliecť si človeka alebo Dobrý deň, to som ja a inak teda vtedy ešte stále e, Simona Martausová, neskôr Magušinová. No a na tej albumovej trojke sa objavila aj pesnička s názvom Buď mi doktorom. Buď mi doktorom mojou pevnou oporou, šípom a morou, ktorý čaká za horou. Vylieč srdce mi, ak dlho leží na zemi. Lieč mi dušu, lieč, až potom ju pustím preč. Buď mi lekárom, čistý ľubot pohárov, vidieť všetok strach, len v návštevných hodinách. Vidieť z obavy, každý pohľad nezdravý. Vieč mi dušu, vieč, až potom ju pustím preč. Ako čistá voda čerstvých chlieb, zorný tlak a správ čerstvý vzduch vezmi ma, moja krvná skupina vezmi ma. Buď mi tabletkou, čo zaberie na všetko každom postoji láska rany zahojí. V každom trápení počkaj na mňa môj žení. To, čo lieči svet, je každého srdca stret. Ako čistá voda čerstvých odovzdám sa ti, u tebe sa obrátim. Keď prší z oblakov, lieč ma prosím hociako. Keď prší z očí mi, tak so šatami mokrými. Lieč mi dušu, lieč, až potom ju pustím, ju pustím preč. A my teraz spúšťame túto tému už teda preč. Simona Magušinová, predtým Martausová, dosiahla vrchol viackrát, hlavne teda, čo sa týka jej obľúbenej aktivity horskej turistiky, to bol Mont Blanc svojho času, čo sa týka umeleckej činnosti, tak e, pred 5 rokmi Kryštáľové krídlo za rok 2019 a to v kategórii populárna hudba. V septembri toho istého roku e, sa stala osobnosťou televíznej obrazovky, opäť teda ako speváčka za rok predchádzajúci. No a k tejto téme lekárskej nemá ďaleko ani vďaka tomu, že vystupuje na akciách, ktoré podporujú detských onkologických pacientov, vrátane organizácií typu Klub detskej nádeje a deti s rakovinou v 2016 sa stala aj patronkou neziskovej organizácie Deťom s rakovinou, ktorá sa zaoberá pomocou deťom s onkologickými ochoreniami. No a pre organizáciu naspievala aj dve pesničky. Balet a Zore, to sú tie skladby, ku ktorým je možné sa dostať. Samozrejme sú tu aj albumy, ktoré môžu liečiť, typu Smej sa duša moja, Len tak sa stíšim, oslobodená alebo premena, ktorá by mala byť z minulého roka. Takže toľko dnešná téma. My sa pozrieme ešte na ďalšie, ktoré sú pre nás takými dôležitými a to sa týka aj oslávencov. V čase premiéry tu máme ten 6. august. Keď sa pozrieme do hudobného kalendára, tak z tej svetovej scény asi najvýraznejšou Gary Halliwell, ročník 1972, zviditeľnila sa inak ako Geraldina Estel Hornerová, rodáčka z Watfordu v pozícii členky skupiny Spice Girls, kde dostala prezývku Ginger Spice. No a táto kapela tá vznikla na podnet producenta Boba Herberta a jeho syna Chrisa, mali sa stať akýmsi protipólom chlapčenskej kapely New Kids on the Block. No a na základe inzerátu sa vyberalo z viac ako 600 žiadostí. 300 dievčat bolo pozvaných potom 4. marca 1994 na casting do tanečného štúdia na londýnskej Oxford Street. Výsledkom bolo teda to, že sa vyberalo 5 tzv. korenených dievčat, Eh, Melania, Emma, Gary, Victoria a ďalšia Melania. Jedna bola Mel B, jedna bola Mel C. No a stali sa takým britským fenoménom 90 rokov už aj s prvým singlom Wannabe z toho 96. Už toto zabodovalo po celom svete, no a prvý album Spice, na ktorom sa pesnička samozrejme logicky objavila tak už to začalo valcovať a pribudali ďalšie skladbičky, potom aj Gary sa rozhodla pre solovú dráhu, mali by tam byť tri albumy a tiež sa tam nájdu celkom zaujímavé diela, e, ktoré si našli svojho poslucháča. Z tej domácej scény e, nám tu okrem teda Petra Novotného vyskakuje ešte Jiří Vašíček, Spevák, ktorý sa narodil v roku 1933, už sa iba spomína od novembra 2001, hviezda hlavne tých 50 -tých rokov. No a máme tam ešte aj Martina Madeja, asi netreba predstavovať interpreta pesničky e, Pes Bobby, ano, Bobby s Petrom Naďom, keď dávali dohromady tie detské produkty. Teda on bol až výsledkom eh, určitého výberu, rovnako castingu. On predtým bol vo folklórnej formácii, respektíve fungoval takto, lebo ocino bol folklorista, takže vedený k muzike ako trojročný spieval s dovinkou, keď mal 5, natočil v štúdiu na albumy nejaké tie ľudové pesničky pre deti typu Kukulienka, kde si bola Dýnom Dánom, No a poprvýkrát na seba Martin Madej výraznejšie upozornil potom práve pri pesničke Bobby, ktorá vyšla v 96. Spolupráca s Petrom Naďom, Petrom Farnbauerom, ktorí dávali dohromady tieto detské projekty. Tá sa vydarila, mala nejaký ten solový album, nebolo to len o pesničkách jednotlivých, ktoré sa objavovali na tých detských projektoch Petra Naďa. No a čo sa týka vlastného albumu, viac ako 12 tisíc nosičov sa predalo, dostal zlatú certifikáciu, potom vyštudoval muzikálové herectvo, u profesora Martina Hubu na Vysokej škole muzických umení v Bratislave. Ten spev študoval aj na stáži v New Yorku. No a účinkovanie na doskách divadla Nová scéna, aj na malej scéne v Slovenskom národnom divadle, v divadle Pavla Orcága Hviezdoslava alebo v divadle Arena, tak tam všade zbieral skúsenosti. Aktuálne patrí aj medzi členov vokálneho zo, skupina, zo skupenia Fragile, ale venuje sa aj solovej tvorbe, tam je to už o iných žánroch, samozrejme nemôže sa vracať k Bobimu, už by to nebolo také ideálne. A tí, ktorí boli detskými spevákmi úspešnými, to neskôr majú trošku komplikovanejšie, lebo málo ktorá pesnička sa dá potom po rokoch povytiahnuť. Doma si môže zaspievať aj so svojou manželkou, bývalou superstaristkou Pavlínou Ištvancovou, s ktorou má syna Markusa. Takže je to dvojica, Zatiaľ dueto nejak som nezaregistroval, že by zrealizovali, možno sa dočkáme, uvidíme. V nasledujúcich minútkach to už ideme do finále, tak by sme si mohli ešte posvietiť na Aleša Brichtu, pretože jeho už teda 60. 6. Eh, narodeniny budú na pretrase o 3 dní, 9. augusta a tak si pripomenieme jeden z jeho radových projektov. Mala by to byť e, štvorka zo soloviek. Už sme tu sedeli nad titulom Rúže pro Algernon, čo bola prvá profilovka, ktorú ponúkol ako samostatný element a nie s Arakajnom. No a American Bull, ten je z roku 2001 aj s touto titulnou pesničkou. Jak se má. kaşkaşına zub zašeptáš dál, že od svojí půl, že si největší bej spevák Aleš Brichta, metalový spevák, textár, skladateľ, autor výtvarných návrhov, svojho času s Jiřím Urbanom a Miroslavom Nedviedom zakladali vtedy ešte heavy metalovú kapelu Arakain v 82., ktorú potom následne opustil až do 15. mája 2002 pri príležitosti koncertu k 20. výročiu založenia. Nahradilo potom Petr Kolář, neskôr aj Jan Toužimský. Toho sa špekulovalo, prečo došlo k tomuto odchodu. Potom sa prevalilo to, že e, bolo to v súvislosti s jeho solovou e, kariérou a kvôli nezhodám s Jiřím Urbanom, ktorý mu povedal, že mu nemieni robiť žiadnu reklamu, čo sa týka solových aktivít. Na pozvanie Arakajnu ešte potom spieval na koncerte s touto kapelou e, k 25. výročiu sa tiež objavil, ale zároveň už definitívne povedal, že ďalšia spolupráca je vylúčená, ale tí, ktorí mali radi a majú radi Arakain, tak to obdobie s Alešom Brichtom môže byť, že pre nich zostáva tým najvydarenejším. On sa potom samozrejme začal venovať aj tým solovým produktom. S prvou e, profilovkou po tejto stránke prišiel v tom 94 albumom Růže pro Algernon nasledovalo Ráno ve dveřích armády z Pásy. O dva roky neskôr a v 98. to bol Hledač pokladu. My sa pesničkovo točíme okolo skladieb z roku 2001. Keď už v tom čase bolo jasné, že spravodlivosť býva aj slepá. Thank slunce jak k západu se sklání. Do zad mě tlačí trnů pár. Přichází ticho, který od vřavy mě chrání. A přitom bitva trvá dál. Viděl jsem, jak se kulka leskne, když se blíží. Včelka, co vyhlédla si cíl. Já ruce rozhodil a s osudem se smířil. Život si odkrojil svůj díl. Spravedlnost bývá slepá, proč zůstal jsem v tom já. V pravdě promění v pár tak, když mat ti dá. Spravedlnost holka slepá, na čváhy vlastně má. Kdo ví, co mě ještě čeká, co přijde dál. šmat ti dá. Spravedlnosť holka slepá, na čváhy vlastne má. Kdo ví, co mě ještě čeká, co přijde tá. Dívám se na slunce, jak k západu se sklání. Dozad mě tlačí drnů pár Přichází ticho, který od vřavy mě chrání a přitom bitva trvá dál. dál. ťažko povedať, či aj v jeho prípade to bolo všetko o spravedlivosti, pôvodným povolaním ekonóm, študoval dva roky priemyselnú školu, ale bol vyhodený, aspoň také sú informácie. A tak e, to bolo o hotelovej škole, potom aj vysokej škole ekonomickej so zameraním na zahraničný obchod. V 80 rokoch e, bol aj e, vedený takzvanými barikádnikmi. To bolo kultúrny dom v Strašniciach, kde organizoval aj kultúrne programy a v tom čase zariadil aj koncerty viacerých domácich aj zahraničných big beatových kapiel a mal veľký podiel na rozvoji metalovej scény v nikdejšom Československu, ale na jeho konte už bola aj autonehoda. V roku 1976 sa stalo, keď preletel čelným sklom poranil si tvár. Následkom bolo 70 stehov a strata ľavého oka. V 78. mu bolo vytvorené oko umelé, ktoré by mal mať aj aktuálne, ale už vtedy mu lekár odporučil nosiť čierne okuliare, ktoré mu pomáhali hlavne psychicky a tiež znížili riziko vzniku šerosleposti. Okrem toho sú aj dioptrické. No žiaľ v tomto roku oznámil aj to, že vplyvom e, šedého zákalu stratil zrak aj na pravé oko a aktuálne by mal byť teda nevidomým. Držíme palce, lebo určite to nie je jednoduché. Udržať sa v tomto stave, čo sa týka optimizmu na vysokej frekvencii, vznikali samozrejme ešte v čase, keď e, k tomu bola príležitosť pesničky, ktoré si dnes prepočúvame práve z albumu American Bull No, ťažko povedať, nakoľko je vhodný ten nasledujúci titul, ktorý nesie názov To chce klid. pozrieť ešte na osobnosti z dnešného kalendára, než dostane priestor predposledný kúsok zo strany Aleša Brichtu, Thomas Russell Crampton, ten sa narodil 6. augusta v roku 1816, bol to britský technik, vynálezca, konštruktér parných lokomotív. Alexander Fleming, to by mohlo byť známejšie meno, škótskeho bakteriológa, ročník 1881, laureát Nobelovej ceny za fyziológiu a medicínu za objav penicilínu a jeho antibiotických účinkov na baktérie. Ročníkom 1922 bol Emil Skákala, narodený v Leopoldove, bol aj krasokorčuliarom, takže mu to aj pasovalo priezvisku, neskôr rozhodcom a funkcionárom a zároveň záhradníckým odborníkom zakladateľom medzinárodnej výstavy kvetov Flóra Bratislava. Andy Warhol, americký maliar, režisér, fotograf rusínskeho pôvodu, ten sa narodil pred 97 rokmi. Rodičia pochádzali zo slovenskej obce, rusínskej obce Miková pri Svidníku. Ďalšia postava, tak tou sa stal Peter Rašev, narodený v Prešove v roku 1952 neskôr herec a divadelný režisér a dlhoročný člen štátneho divadla v Košiciach, aj zakladateľ a riaditeľ Staromestského divadla. Zomrel v júni 2008. No a Julius Strnisko, ten sa narodil v roku 1958 v Nitre, bol zápasníkom, držiteľom bronzovej olympijskej medaily z Moskvy v roku 1980 tiež už nie je medzi nami od septembra 2008. Z tých športovcov ešte dve mená, Renate Gečlová, tá má 50. výročie narodenia, profesionálna alpská lyžiarka z Rakúska, svojho času teda tretia najúspešnejšia lyžiarka v histórii svetového pohára, trojnásobná majsterka sveta, 46 výťastiev a ročníkom 1983 je Robin van Persie, niekdajší holandský futbalový reprezentant. Pokiaľ ide o odchádzajúcich, to si pripomenieme po pesničke. Sme stále v blízkosti Aleša Brichtu. Ponúkol aj neskôr so svojím Aleš Brichta bandom, respektíve Aleš Brichta projektom, albumy typu Divadlo snu. Takým pre niekoho kontraverzným mohol byť Deratizer z 2009 a následne aj projekty Údolí sviní, aneb taký datel, alebo anebo taký datel, to je spred desiatich rokov tiež hudobný projekt, ktorý mal možnosť byť ponúknutý teda ako druhý album Aleš Brichta projektu, ale my sme pri jeho solovkách a táto je z toho 2001. Už je to dávno, no, 24 rokov. A dávno je aj dueto s Blankou Šrúmovou. si střihli křídla Roztažený, Když jsme zkoušeli snít, hned nám začali říkat, jak jsme neskušený. Dávno jsme si to zkusili, dávno už jsme to prožili, dávno to máme za sebou, dávno gentle Rakúskej pri Blanke Hedl Šrúmovej sa bude možné ešte v tomto mesiaci pristaviť, keďže 24. si pripomenie jubileum životné. Nebudem hovoriť koľko rokov, ale je 65 ročníkom a prešla si všeličím. Bola aj súčasťou skupiny Balet po odchode Ivety bartošovej. Neskôr to bola z kapela Tichá dohoda, zahrala si aj s Kameloťákmi a Romanom Horkým. Istý čas, 3 roky tam pôsobila, takže prešla si naozaj celkom zaujímavou cestou a toto teda je spolupráca práve s Ališom Brichtom. Poďme do zoznamu odchádzajúcich nahliadnúť v súvislosti s dnešným dátumom. Možné je povyťahnuť napríklad rok 1984, tedy ako 73 ročná zomrela česká herečka Marie Vášová, od roku 1945 dlhoročná členka činoherného súboru Národného divadla v Prahe. Asi najznámejšou filmovou úlohou bola tá, ktorú stvárnila v titule Cisárov pekár, pekárov Cisár, keď sa stala hrabienkou Stradovou, manželkou Rudolfa, tuším druhého, ktorý bol stvárnený Janom Verichom, Jiří Kostka, otec herca Petra Kostku a herečky Zory Kostkovej, bol ročníkom 1910, zomrel pred 40 rokmi. U neho možno sa najskôr vybaví kúzelný deduško, e, ktorý ukazoval Šimonovi Pláničkovi svoj mlyn v prvej časti trilógie Slunce seno, čiže jahody na tej stanici v Hošticiach. Domenico Modúňo, tak e, to je legenda, stalianská spevák, textár, herec, respektíve bola Stal sa aj členom talianského parlamentu neskôr a dvojnásobným držiteľom Grammy Awards. Spevák, ktorého si u nás môžeme často pripomínať hlavne cez pesničku s názvom Ráno v podaní Valdemara Matušku. Bernard Lovell, britský fyzik, astronóm, uznávaný to pán, zaslúžil sa o založenie britského observatória, predovšetkým aj o vybudovanie tamojšieho obrieho rádioteleskopu, a na jeho počest je práve pomenovaný tento teleskop. Po ňom zomrel v roku 2012. Potom tu máme hudobného skladateľa Marvina Frederika Hemliša. Ten zomrel rovnako pred 13 rokmi, bol jeden z dvoch ľudí, ktorí za svoju tvorbu získali prakticky všetky hudobné významné ceny, čiže 4x Emmy, potom tam je 4x Grammy, 3x Oscar, jedna cena Tony, ale aj Pulitzerová cena, tým druhým je americký skladateľ Richard Rogers a dostal tento pán aj 3 zlaté globusy. No a Betty Kadbertová, tá zomrela pred 8 rokmi, austrálska štvornásobná olimpijská víťazka v atletike v Melbourne v 56. To boli tri zlaté v behoch na 100, 200 a v štafete na 4x100 metrov a v Tokiu o 4 roky neskôr v behu na 400 metrov. Tak, my sme dobehli do cieľa. Dnes eh, aj za prítomnosti Aleša Brichtu prešli sme si celkom úctyhodnú vzdialenosť a o diaľkách ako takých to bude aj v záverečnej nahrávke, ale program samozrejme pokračuje, takže pokiaľ s nami zostávate, tak aj naďalej vám príjemné počúvanie. Dnes so slnkom zaliatej Banskej Bystrice v čase premiéry končiacej sa Petrolejky želá Peter Kršiak.